Književnost u Eteru. Ugodan vam dan, ugodna srijeda poslijepodne uz književnost u Eteru u kojoj danas ugošćujemo jednog od najznačajnijih aktera hrvatske tamburačke scene, glazbenika i pjesnika, štitarca i vinkovčanina Šimu Dominkovića. Dunavom se još ne kreću sate, se bili crni vranaga, po njivama doctrina isterante, tek što svane, eto već i mrak. Moja draga svojom rukom blagom, maštom bajnom, zlatim koncem, iglom sjajnom, vezak veze na bile otarke, za svadove naše i za tamburaše. Gleza, gleze na bile otarge, za svatove naše i za tamburaše. je Dunav daleko od mene Na braniku domovine sam Često miso prema selu krene Dok mi dušu ne obrva san Moja draga svojom rukom blagom maštom bajnom, zlatnim loncem milom sjajnom. Vezak veze na bile otarke, za svatove naše i za tamburaše. Vezak veze na bile otarke, za svatove naše i za tamburaše. Kad nadjača sunce hladne sante, kad u svemu probudi se sve, vratit ću se do trinajste rampe i pjevati ovaj svoj refren moja draga svojom rukom blagom Maštom bajnom, zlatnim koncem, iglom sjajnom Vezak veze na bile otarke Za svatove naše i za tamburaše Vezak veze na bile otarke na svadove naše i za tamburaše. U studiju Internet Radija Srijem na početku još jedne emisije Književnost u Eteru. Pozdravljam Šimu Dominkovića, dobrodošli. Hvala na pozivu. Još bolje vas naša. A, može se reći. <laughs> U uvodu smo čuli tamburaški sastav Dike, pjesmu Dunavska čežnja, čiji ste, naravno, utemeljitelj ste tog tamburaškog sastava i autor ste e, upravo ove pjesme Dunavska čežnja. Naravno, upućeni znaju da je Šima Dominković ne samo tamburaš, nego li i vrstan pjesnik, tekstopisac, ali mnogi slušatelji, uvjerio sam se, desetljećima to uspijevaju prečuti. Koliko vaših pjesama je do sada uglazbljeno? Pa, ne znam točan broj, ali negdje četrdesetak. Spomenimo sa, sa mojim tekstom i, i glazbom, jel? Da, da, da. Pa dakle, evo, kasnije ćemo... Četrdesetak autorskih. Tako je. pjesma Starog ratara ćemo kasnije čuti. Da, neki ćemo čuti tijekom emisije. Koje biste možda ovako izdvojili? Koje su vam... Pa nekako ta Dunavska najviše obilježila, može se reći. Izašla je u pravo vrijeme, mi smo to i snimili 1991. u 10. mjesecu, jel? bio jedan poziv da se svi glazbenici odazovu da pišu pjesmu o domovinskom ratu i ja sam reagirao i napisao. I pogodili? Pa, može se reći. Ili imate neke povratne informacije koliko puta je odvrčena? Ona nema puno klikova i negdje 60 tisuća, što nije puno. Kad... što, traje, stalno se traži, stalno ju sviramo, i nisu možda ni ti klikovi, ni mjerilo, Jel? Ja gledam Arsen Dedić koji je naš vrhunski, nema, on, nema ni jedan milionski klik, jel? ko Severina, šest milijuna, jel? <laughs> ali čovjek je ostavio trag. Ja se nekako tiho nadam da se ja neki Arsen Dedić tamo raša gleda, znači da tu ni glazba možda sad ajmo ono sad bančimo, pjevamo, jel, nego za slušanje više. jel? Za merak, što bi rekli. A možda i bosanski merak. Da. Susjedi, jel? A što je mjerilo ako nisu klikovi? Tantijeme? A pa dobro, ja bih volio da ima klikova, jel da? Tantijeme? Tantijeme, ja pa, zadovoljan sam koliko je zapravo zastupljena tamburaška glazba. Ja sam sad nedavno ošao u mirovinu i to mi dobro dođe, ti tantijemi, zadovoljan sam, da. Što biste još izdvojili osim Dunavske čežnje? Koju pjesmu? S, kojim pa, se, i, s kojima se još posebice ponosite, jel? Pa e, drugu, znači ovo, zapravo koja će se zadnja vratiti do, je Dobro jutro je divni. To e, je radio Vukovar, radio u Vinkovcima u Progonstvu. I Julin se zvao, on je bio urednik. Bučko. I on mi kaže, jedna moja kolegica ima stihove o Vukovaru, jel? Ajde probaj to u glazbi. To je bilo šta znam, 92. treće. I onda sam e, pola stihova, pola, pola mojih, jer neki nisu bili meni baš. I smo napravili Dobro jutro Vukovare Divni, koja je isto tako uspjela za to doba. E, što smo ponosni što smo to izveli kad je bila mirna reintegracija. E, leto bilo 98. 15. siječnja u kinodvorani u Borovu naselju. To onda zazvučalo. Cijela Hrvatska je gledala. Što još? Idemo izdvojiti još koji od tih četrdesetak? Sad, e, najnovija je Vrime bajkovito, to sam napisao neko svoje sjećanje na djetinjstvo, spominjem krumasni s crvenom paprikom, to je dosta originalno, to ovako niko nije tematizirao. Da, uspjela je dosta e, zid ruši vlaga čovjeka tuga. Neki moj prepjev zid ruši vlaga čovjeka cuga. <laughs> Nemam protiv, to je opasno e, sad malo sme sad zateklo. Ne volim se ja puno ni faliti, ali... <laughs> Mnogi zavičajni pjesnici čiji su stihovi naknadno dobili glazbenu podlogu nekako su u javnosti ostali nedovoljno valorizirani. Premda su im dijelovi opusa do te mjere znali biti popularni i dugovječni da su ih tretirali narodnim blagom. Da, ja baš sada fino si dao šlagvrti meni. Baš ovih dana sam čuo Gunjanski kud i pjeva jednu pjesmu o Gunji, e, nešto, e, Gunjan postojba, postojbina starih graničara. I sjede njih pitam, pa ljudi, koji se napisao taj tekst glazbu? Ne znamo, pojma nema. I onda sam nekako načuo da postoji jedan, čak živi u Vinkovcima, radio je na željeznici Ivica Bojić. I dođem preko telefona do njega <clears throat> i pitam ga, jeste vi to napisali tekst? Kaže da a e, glazbeno pisao Čika Mišama za ovo ovaj što je jedan čuveni gunjanski svirač. I ta onda veni pričamo dalje Ivica Bojeć pa ja sam napisao i Slavonac sam time se ponosim. To ona čuvena Slavona sam ti. to neko nigdje ne piše, pa nisam ja to nigdje prijavio. To su tako ti samozatajni ljudi, jel, koji će sad umre za 10-15 godina, niko neće znati. Ja ću o tom napraviti članak koji je autor te dve pjesme. Da, mnogi bi se okladili da su to narodne pjesme. Još su jako dobro napravljene, da. Je li stih važniji od tvorca, je li zaborav autora polastice ili nepravda? Kako si rekao? Je li stih važniji od tvorca? Je li zaborav autora pa, povlastice ili nepravda? Ne, ja, ja bih rekao ovaj, da je stih prvenstveno, od njega sve kreće, da. barem u, mom slučaju. Da. Znači, ako je stih dobar, onda on, on, on u sebi ima glazbu, metar, neku melodiju, ugođaj, tako da je meni stih primaran. A to su vidio i Zvonko Bogdan, da sve bazira na stihu. Jel? Da. Možemo reći da onda to svojevrsno ignoriranje... Jer ima puno, puno pjesama, ima i lijepe arije i sve, ali nekako te tekstovi su, šta ja znam, nisu adekvatni glazbi. Jel? Naprijed, pjesma je jako uspjela i dobra pjesma, ja bi ju potpisao, sam bi ispravio te stihove, ona treća kitica, sve je ona meni, otišla je za tri dana, nije rekla, ne znam, pa kako se to može staviti tu pjesmu, otišla je za, to je neka velika ljubav i sad otišla je za tri dana, jel? <laughs> mislim, taj nije razmišljao koji pravio stihove, nego mu je fala treća kitica pa je dodao nešto. A prve dvije su dobre. da, ali kakva <laughs> tri dana, jel? Pa ne znamo kakva tri dana. A jer ona Božja, biblijska. <laughs> Eh, htio sam vas pitati, dakle, ta svojevrsna ignorancija autora. Nije li to na neki način onda i kompliment? Pa ako je pjesma dobra. Da, da, pa je u svakom slučaju. Iako ne može sad govoriti o ignorancijama kad su ta prava autorska dosta Da, danas je to drugačije, ali prije dosta, pola stoljeća... Dosta dobro riješena, jel, čak po meni i skupa. Jedan kafić koji, ne znam, mora da 200-300 kuna mjesečno, zašto? ti autori bi dobro živjeli sa manje novca. Jer imaju jako puno pjesama i onda i puno novaca. Ali eto, to je neko moje mišljenje ovako, socijalne pravde. E, Dike su 2016. godine obilježile tri desetljeća više no zapaženog postojanja. Kadrovski je bilo manjih promjena, ali izražajno ste ostali dosljedni. Pa U tako dugom razdoblju, vjerujem, nije lako inzistirati na kvaliteti i biti beskompromisan. Estetska iskušenja, čini mi se, nisu nikada bila na većoj kušnji. Da, ali dobro, dečki su nastali bez mene, što ja svirački nisam više uključen, jedino u tom autorskom dijelu i nisu sad prešli na bubanj i ne traže neke pop pjesme, nego eto snimamo još i dalje te moje i Stipo, isto, autor glazbe dosta, jel, primaš. Stipo Đurković, da. da. Tako da, odoljevaju nema još puno takih bendova, najbolji hrvatski Tamboraši, Dike, Lole, Berde Band, P6, koji <laughs> nisu još uveli bubanj. što je po meni dosta... Mm, ne, ne, je jedan fini, nježan instrument, a bubanj je po prirodi onako udri, ubi, ali... Agresivno. mislim, ne znam, na kravu sedlo, jel? Kolizija. Da i ti ljudi koji sviraju mladi dobro, ja sam svjestan da oni hoće u kafiće, hoće da rijetko ko sad sluša ovo, jel da, ali šta ja znam, Onda bolje da uzmu gitare, da, da se ne varaju, da sviraju, lakše bi njima bilo, tambur je dosta tvrda i znaš, gitara je mekana i e tako. Ne znam kuće će to sve završiti. Kada govorimo o, o, o 31-godišnjim dikama, možete li usporediti djetinstvo, mladost? Da ove pozne godine dika ili još nisu pozne? Pa dobro, ne znam kako. To će sad biologija odredi koliko, se, koliko ljudi mogu izdržati. Naravno što Marinko koji je na 61. godište, jel da sad treba cijelu noć svirati. Mislim što vas e, pitam, zanima me kako je bilo e, djelovati na tamburaškoj sceni 80-ih, e, kako 90-ih, a kako danas? Da. U čemu je razlika? Pa prije bilo više posla. Dobro, bila je ta jedna euforija nacionalna država se stvorila, jel, to onda su tamburaši <laughs> imali posla i zarađivali. Sad je to sve teže, jel, i sve manje ljudi i, imaju tako neka veselja gdje je prigodna tambura ili, ili oni misle ne treba. I zapravo možda se desila jedna stvar, da je naglo, ovaj, da se naglo, ogromna je ponuda glazbe razno razne, pop, rock, ne znam, svih vrsta. Ja znam po svom sinu, jel. Ja, on je 83. godište, kći je neš starija, ali evo i ona možemo uzeti nju za mjerilo. Ja sam, na prije, od svog oca koje on pjevao pjesme po svinjokoljama, po kirbajima, jel, uvijek to bilo pjesme, sad toga nema više. Usvojio sino 90% njegovog repertuara, tekstualno, glazbeno, a moj sin od tih 90% možda je 10%. Naglo, naglo se prekinula tradicija. Ja sam kad bi rekao sinu, ajde ti mene otpija pred Senkinu kuću, jel on, <laughs> šta, o čem ti govoriš? Ja, <laughs> misli. Koje Senke? Da. Tako da je to, to je zapravo razlog da se prekla ta jedna tradicija izvorne i narodne glazbe starogradske. Starogradske, da. Nego svima ušima moderna glazba i tako. Pop nas je preplavio. Pop publika se također promijenila? Pa eto, to, znači publika je sad moj sin, sad ne znam koliko ima godina, jel, koji rijetko će potegnit slavi rođendan, a zvaću tamburaše, ne, ne, to će se vrtiti glazba iz kastofona, ne znam, ili iz CD playera, jel da, nema više, kad, kad je, nema, izgubila se taj kontinuitet, jel. Dobro, kad govorite na, o tamburašima na privatnim veselicama, ima tu nešto i, i ove, ovog novčanog kriterija? E, to je isto. Isto se možeš primijetiti da su prije ljudi ti si manje pogodio, jel da, fiks što se to zove u glazbi, ali si znao da će ti stavljati među žice, jel da, sad je to, kao da se ljudi zaboravili da se to kiti, jel? Ili nemaju, ili, ili nemaju. Ili nemaju, da, pa vjerojatno i toga. Prazni buđelari. Tako, pa zato mladi odlaze i nema se, jel? U toj mjeri da ti možeš sad tamburašu dati 100-200 kuna, zbog neugode od tamburaša odlaze van. E, možda, <laughs> treba i to, i to je da, jedan dio priče. Spomenuli ste pjesmu, e, pjesmu starog ratara, pa ćemo nju poslušati u nastavku. A oj moje njive porane snaga me neće Moje sunce na zapad sad kreće Srce hoće, al snaga me neće Moje sunce na zapad sad kreće zelene Ej, godine moje pokošene Ne za dugo još oko vas gleda, Moje sunce na zapad zacijeda Ne za dugo još oko vas gledam sunce na zapad sa cijeda. Aoj moja ljubo suđenice, pri kraju s tobom listam iz početka Sve bi dao do zadnje imetka Da i s tobom listam iz početka Ovo je još jedan vaš pjesnički uradak da. Šiva, moram vas e, pitati, da, recite. E, e, ja sam isto učio Zvonka Bogdana učio se od Ivankovića s kojim sam i dan danas prijatelj, on je autor tih početnih pjesama Zlatnih Dukata. I ovaj, svi oni kažu svaku pjesmu temelji na stvarnom događaju, na, na neko, nešto što se desilo, nešto što te Nego crtici, anegdoti, da. Tako je. I ovu pjesmu sam napisao kad mi umro stric u 66. godini on je bio onaj pravi ratar. Moj otac se radio što kaže na državnog posla, a stric je baš do kraja bio ratar i onda sam to nazvao tako. Evo. Odan brazdi. A? Tako je. Što vas nadahnjuje? Preformulirat ću. Što vas najviše nadahnjuje? Pa, pa eto, upravo ti tako događaj nekoga, pa <laughs> ne, pa većinu ljudi pogodi nečija smrt, ali nema, sad taj, nema tu sad dodatnu potrebu ni moć da to pretvori u stihove. Sva sreća da ja imam i to je <clears throat> može se reći sreća i proklestvo. Kad nešto napraviš pa onda joj pa može i ovako, pa može onako. Sad baš sam radio dosta, umirovio sam si, radim dosta opet na glazbi, jel? I mogu, reći da, da to iscrpi, da sam onako sad, baš primetim živci, ono, na, na granici, jer sam 12 pjesama pravio, još imam malo dotjerat neke, jel, ali to je, dosta je to mukotrpno, Ako će čovjek stojati za toga i kasne, to je, to je moje, jel. Znači, negdje po sebi prekopavat, naći najbolju varijantu, i, e, imat smisao da primetiš grešku i, i imat e, tu moć ili, osobinu da kaš pa da, to nisam dobro, priznat svoju grešku, jel? E, tako. E, kada podvučete crtu pod dosadašnju karijeru, napravite jednu malu inventuricu, što vas je zapravo u životu najviše pogodilo, najviše potaklo na, na stvaranje? Koji događaji su vas ponajviše inspirirali? Ha. Gubici, pa vjerojatno gubici. Gubici, ljubavi neke, pa ono sve što inače... Neke ljubavi, kraj biđa. Tako je, da. Tako da... Na primjer, ta Dunavska je neki prvi oblik te pjesme nastu čak u JNA, jel da? kaže, e, sad je Dunav daleko od mene na braniku domovine sam. <laughs> Prije bila Juga, sad je Hrvatska, dobro, domovina je, jel da? U različitim tako, granicama. Da, da. Tako da, neke pjesme se vuku deset godina u nekom obliku i onda isplivaju i postanu pjesme. Isplivaju preobražene. Napre Zid ruši vlaga je praktički nastala za pet dana. Jel? Ako isto bilo vrijeme da prvi snjegova, kad se zamagli staklo prozora, jel? pada pa prvi snijeg, prozor srebrn cvijet. Jel? to se vidi, ali to moraš vidjeti, samo eto prepisati iz prirode. <laughs> Nemate vi ništa s tim, ja? Pa ne, ja ništa, da. Čak taj Ivanković kaže, ne sve pjesme su u sveveru, samo i trebaš imati mogućnost da i čuješ, jel? Da, da, da, si na toj frekvenciji da čuješ. Jel? I, jel? I to staviš na papir. E, tako. E, Pitaću vas što i ostale sugovornike, ali nekada ostanem bez odgovora. Tko vas se u životu, u svijetu glazbe i pisane riječi dojmio kao uzor, kao bard, kao prijatelj? Pa dobro, ja e, mogu reći da sam učio tambur u osnovnoj školi, tad se još tambura učila, kažem, besplatno u okviru tih školskih aktivnosti. Učitelj glazbe je nas dodatno učio popodne, jel? I malo sam da se zaboravio tamburu, krenio u gimnaziju, počeo kao bas gitaru. I onda kad je Zvonko Bogdan izdao pjesmu Selašina, Sjeverbačke, 72. i Janika, kad su oni postali ono top, ja se opet vratio tambure, znači oni su i, i, druga osoba koja isto paralelno u toj priči, koja je tad isto snimala, Tuca Nikolić iz Osijeka. I I županje zapravo, jel? Da, i županje. A inače isto u tim nekim kontaktima e, sam najviše naučio od pokojnog Stipe Bogutovca koji je dvije godine stariji od mene iz Gunje bio dosta u Županji svirao isto uvijek odan tambor. Ja znam on svirao i gitara, od tambura <laughs> njemu tako da smo mi znali dosta toga pričati o tome, e, o harmonijama, o tercama, kvartama, kvintama tako da se od njega jako puno naučio. A on je bio taj da nije sad ono što zna, pa je samo za sebe zadržavao, nego je širio to, pričao, tako treba, tako treba. Koga još cijenite od svojih kolega? Mislim, krećete se u tom miljevu, ne samo tamburaškom, nego i pjesničkom. Da. Koga biste izvojili od kolega? Uh, Stipa je pokojni, e, Barba naš isto iz, iz e, Slakovaca. Slakovaca. sad na radiju u Zagrebu isto zna napraviti jako lijepu pjesmu i ima dobar kriterij. Ne, on je i obrazovanje glazbeno završio akademiju. Vlado Smiljanić iz Zagreba, Podravac jedan, Spitomače. I to nabrali smo. Ne, nema puno tamburaških autora, nema puno. Nema puno. A od, ne, a od netamburaških, kome se vi primjerice u književnosti stalno vraćate? U književnosti? Pa klasici. Cesarić, Tadijanović, e, Ujević. Tin Matoš. E, Šimić. Šimić je to. Vesnu Parun sam sad nedavno otkrio kao neko otkriće isto. E, da, Vesna Parun je ova Vesna što živi u Beogradu. Kako se u emisiji Književnost u Eteru puno emisija smo posvetili pučkim književnicima. E, vi se ne smatrate dijelom tog kružoka, ali ste izraziti, ali ne i isključivi zavičajnik. Kako bi objasnili vezu svojega senzibiliteta i pripadnosti postojbini? Da. Je to šokarsko pa, Da. U svakom slučaju nije mi izraz baš tih pučkih pjesnika, iako i kod njih ima jako dobrih majstora, naročito Đuka Galović, pokojni, jel? Sada ne znam da li je bio u misiji, sada ja bih ga preporučio jedan isto 65. godište Mato Damjanović iz Trizivo. Doći će na red, da. On je jako dobar pučki pjesnik. Jeste. Onda Đuka Smolčić, tvoj sumještan. Ima jako dobro. Da. Samo ja, e, ja, ja sam e, isto malo, ja, ja imam isto neku muzičku inteligenciju i e, svjestan sam da, da se mora napraviti jedna ipak odmak, a ostati u, u svijetu tambure i, naro, i, i, i jel? ali da to mora biti jedan pomak, ne može se to ori zelja, jel? Kad ne, nema više <laughs> zelja, ne ore, sad su traktori, jel? E sad, znači mora se promijeniti izraz, jel? Mora se promijeniti izraz i to je neminovno samo opet da to bude folk glazba i glazba, a ne pop, jel da, ne bude jel, neki mišum svjetski. Jel? da ostane koliko toliko vjerodostojna. na Znači, mi, mi, mi, smo, kad smo pravili svjesno, smo znali, ne smemo stupiti bazno, ali moramo, moramo napraviti jedan pomak. I u tekstu, i u glazbi, i u harmoniji. I tako smo i radili. Kad već e, evo, zborimo o identitetu, biste li pokušali ocijeniti trendove i živost zavičajne pisane riječi, s obzirom na kvantitetu i kvalitetu? Pa mislim da je to scena prije bila bolje, više su ti pjesnici cijenjeni, da kažem, i praćeni. Ja sad budem na nekim tim pučkim uđeletacima. Praktički se to svelo da oni dođu, njih dvadesetak odrecitira i ako bude deset publike, jel? Izgubili su oni isto publiku. I sva sreća da se to ipak objavi, zakut to objavi ta dijela, jel? Pa eto, ipak može neko, neka nešto pročitati. Ja sam i uglazbio jednom pjesmu od pokojnog Ive Bušića, jel'a? Ej, didaci, noćas kere zatvorite, jel'a? Baš jednu pučku, jel'a? Da. Ne znam da li sam još koji puta. A Ivanković, e, taj koji radi s Dukatima, Josip, da. on je tih godina Martin Grgorac Prlječić izdava Pučko stvaralaštvo Slavonije i Baranjina žuta knjiga. Iz te knjiga je on uglazbio četiri pjesme. Četiri pjesme. Tena, Naši stari šokci i šokice, Da si mi zdravo, ti ludska staglav, jako to nije, to nije onako baš narodna i Ne budi me majko ran. Četiri pjesme iz jedne žute knjige. Jela. I sad, mnogi ljudi su imali tu knjigu i ja sam imao tu knjigu u rukama, <laughs> ali on je bio taj koji je prepoznao metar tih pjesama i uglazio ih. I dan i danas žive. Naši stari šokci, šokci se navodno da je himna u županji šok, šokačkih, kako se zove njihov fest sjela, šokačkog sjela. Da. šokačkog Jer jako I to je baš napisala i bakamanda, Oršulić i Županj. Jedna žena koja je nosila, koja je nosila šokačke, imala 70 godina i napisala među Dravom, Dunavom i Savom, uvijek negdje kraj neke granice, živjeli se... od vremena davni, davni naši stari šokci i šokice. I ovaj u glazbi, evo, to je to. A, kako vi vidite ugled slavonske pisane riječi ne samo e, u tamburaškom kontekstu, nego u nacionalnom kontekstu. Kako kotira naša regionalna riječ u nacionalnom kontekstu? Kakav je njezin ugled danas u odnosu na negdašnje doba? Pa dobro, mislim da sad e, dosta ova naša šokačka riječ koja se održava, ne znam već koju godinu, šestu, sedmu, u Vinkovcima, da ona pomaže održanju te naše ikavice, tih, tih naših starih riči, jel' a na, na nivou Hrvatske pa ne mogu o tome, nisam ja Teško toliko, vam je iz perspektive da, o tome govoriti. Da, koliko je sad Slavonci, da li su zanemareni prema Dalmatincima. U glazbi možda Dalmatinci imaju i, u pop glazbi i kavicu i svoje, a mi često i tim tamburaškim pjesmama pjevamo na ije, možda bi mi trebali postojanije tuć po ikavicu. Inzistirati na izvornosti. Na izvornosti, da. Može li se kultura podneblja podignuti na višu razinu u suvremenom dobu? Kako pomiriti jaz između anakronizma prošlosti i nekih novih realiteta? Pa to, su, već to je ono što ste malo prije Već smo govorili da, da se mora zagrabiti i malo novoga i staroga. da, da, dobro, vi to govorite s autorske pozicije, ali ja vas to pitam evo iz, iz medijske pozicije. Da. Pa isto mi je teško sad to, nisam ja neki sad književni kritičar da bi ja sad to znao i... Da, znam, znam, ali evo, pitam vas za neku perspektivu tamburaške glazbe u krajnjem slučaju. Da. Teško je to predvidjeti, a mislim da ne, da neće umrijeti, da će ostati u bilo kojem obliku, da će ostati makar dva benda pa će u njih vidi vi vidjeti ili <laughs> se smijati s njima da neće, neće umjeti. Jer, jer možemo reći da i gajde, dvojnice, ti šp, e, samica, ti prvi oblici, jel, pa žive danas. Tako će i tambura makro u tom obliku, u kudovima živjeti. Jel. danas je reminiscencija na, na oranje koje ste spomenuli još uvijek živa. Da. Za 50 godina neće da, ne, Apsolutno. Ljudi kad kažu oranje, to je biš traktor je uvijek oran. Ne, jel, jel di vola, di zapravo konja, još vol prije. I na cijeli niz motiva, jel? Nema više ni alasa, ni ribarskih mreža, ni... Da, da, da. sve se globalizira. Ni bilih nošnji. Da, sve se globalizira, sve se... Ni drumova, ni blata, jel? Da. Ej, je tugo moja. Nisu sve vaše pjesme uglazbljene. ćemo ekskluzivnu čast premjerno čuti poetski zapis pod naslovom, kako ste rekli, onako neslužbeno, šimene minijature. Da, pa ja e, kao slavonac i šokac, da kažem, jel ovaj, naš glavni izražaj je dvostih, dvadeset terca, znači dvadeset slogova i u tih dvadeset slogova nastojimo reći što više, jel? Ne znam, na kraj sela zidana kapela, to je deset slogova Svetog Frole za štitarske lole, jel? To je dva, e, e, Japanci, pošto su oni majstri minijatura svakog oni imaju sedamnaest haiku njihove, sedamnaest 17 slogova, iako se ne poštuje i oni prelaze te broje. Znači, to je vrlo teško u tako malo slogova nešto reći. Jel? Ja sam, e, na primjer, sad kako ide ovo hladnije vrijeme, Grču grlu često izložim hladnom zraku. Zinem zrak plazi, tomu godi. To je tako možda jedna intimna. To se napisao još kao student, tamo 75-6. E, noćni smiraj. Samo tik-taka vrijeme u srcu. Na stazi leptir. Ljepota kolorita. Pratio bih ga je li istina da živi samo jedan dan? Iz duše se sreća u grlo preljeva, grlica pjeva. Ovo je možda najtipičniji haiku. Iz duše se sreća u grlo preljeva, grlica pjeva. I tako još kad bi listo tamo dalje, možda i nešto duže forme, ali e, to možda kad neko sluša može ispast malo nedorečeno šta, šta sad, ali malo <laughs> kad proba razmisliti, onda ipak vidi da ima tu i, početak i kraj i smisa. Te svoje minijature niste objavili do sada, hoćete li? Pa i nemam ja puno da bi objavio. Hvatite se posla. Kaže ovaj doštitara, jednu večer sam krenuo u šetnju da mi se misli malo smire, da uhvate ritam koraka, jer su do tada letile i razbijale se o kosti lubanje, tup, tup, tup. I uspio sam, malo, Znači trebalo, trebalo bi hodati puno, vjer, vjerojatno do početaka, do štitara. Znači štitar Vinkovci 32 km. Kad bi išao pješke možda bi nešto nadošao. <coughs> Ta mantura za mlade momke. <laughs> Nekad se ja to izdao, za šest sati dođem pješke. sad, je biciklom za dva sata. Slušamo dalje. Onda, na primjer, minijaturica isto pošto je moje ime Šimo, ima onu kvačicu Š, kaže moje ime, ima nešto kraljevsko u mojem imenu, ona kvačica na Š, kao kruna, lijepo je moje ime. Evo isto. Znači, evo, zadržat ću se večera samo na tim minijaturama da ne širimo priču. Zapis o prolaznosti i njoj. Nema dana kada nisam prolaznosti svjestan. Prolaznosti i da kako nje. Kažem nje jer neću ni ime da joj zaustim. Vjerojatno, Vrlo zgodno, da. Vjerojatno ćete asocirati na smrt. Vrlo zgodno. Stalaktit. U spiljicama moje lubanje, u njenim tamnim zakucima i ovalnim svodovima, koji vlagastom mirišu, definira se moj život. Tiho kaplje kao stalaktit. Možda e, još koju minijaturu, evo nekad i sad. Ovo bi možda se približio malo pučkoj poeziji. Nekad i sad. Nekad snijega do koljena, sad je zima ogoljena. Voda i blato u proljeća nježna, pa onda ljeti prašina do glježnja, bosanog hodaš, ne mariš, sada asfalt žari. U jesen stizala zdrava hrana, sad je hrana zatrovana. To ima tako pučki prizvuk. Plačem s druge strane očiju. Može se reći novozavjetno blago onima koji plaču, jer plače blagoslov ko kiša iza napukle suše. Ali ja, plače, ali ja plačem s druge strane očiju na dno duše, a te suze guše. Znači, malo sam obrnio logiku. neki ljudi misle, misli se za njih dobro su, a plaću s druge strane. Oči znači, suze idu kontra. I tako. Da Nećete nam otkriti koja je iduća na redu za uglazbljivanje? Pa baš ova, baš ova, dobro sada ne u ovoj formi, ali ima taj osnovni motiv plakanje s druge strane oči sam baš uglazbio ovih ovi 12. Neki dan sam još dotjerio. I tako, je, uglavnom to je, znači, na primjer sam ja u, ratu, opet moram, <laughs> ja moram se pofaliti, e, kad smo, ovaj, ono, svirali za vojsku, i sad vidim ja da njima pasalo i neke teme, jel, nove, sad novo nastali situacija. I ja kao slavonac kažem, napravim koji dvostih, koji kasni bečarac, koji kasni pjevo i kićo. Pitam lovce na čeg je sezona, lovci vele na orlove bele. <laughs> E, to mi je dosta bilo uspješno. Kad to svirao vojska, vojska po, po Ili kaže ovaj, oj četnici ili vama vuna, 109 kreće do Zemuna. E. 109 vikovačka brigada, da. U nastavku slušamo tamburaški sastav Dike i Šiminu pjesmu Vrime bajkovito. Franci sanjke snjegovi i pulini didini slike mog djetinstva žive uvijek u meni meni To je bilo neko drugo doba Sad dvi banke svileni bombona To je bilo vrime bajkovito Kruva masna s crvenom paprikom bilo neko drugo doba Sa dvi banke mišani bombona To je bilo vrime bajkovito Gruba masna s crvenom paprikom zdaný. Zlátné boje jeseně, zvykem mok dětinstva. Neizlaze z mene, neizlazej z mene. bilo neko drugo doba Za dvi banke svileni bombona To je bilo vrime bajkovito pa Gruba masna s crvenom paprikom To je bilo neko drugo doba a dvi banke mišani bombona. To je bilo vrime bajkovito, kruva masna s crvenom paprikom. To je bilo vrime bajkovito, kruva masna s crvenom paprikom. Gospodine Domiković, što trenutačno stvarate? Možete li najaviti idući autorski iskorak? Pa već smo... Žao mi što ovo nećete objaviti. Već smo pričali. Možda poshubno neko objavi. <laughs> Možda neko sluša ovu emisiju, onda se sjeti kad ja umrem. A, pa on je imao neki pjesam. Mecena nekakav. Moramo mu naći, možda još tamo negdje pod jastukom ima. Pa već sam govorio, znači, dosta se se sad vratio glazbi. Da pišem e, stihove i uglazbljujem i imam sad 12 pjesama sa stikama možda već do kraja godine snimimo dvije a ostale ću ponuditi tim bendovima koji su ostali tamburaški, pa ću vidjeti, možda oni budu zainteresirani. Ali ako se i ne objavi, ja, ja sam opet svoj cilj postigao, važno je stvori, važno je kreirati. Sreća je lijepa samo dok se čeka, jel i onda je taj, taj posao što se tiče kreiranja i stvaranja najljepši je dok se stvara, a kad se stvori onda je to već ode od tebe, to onda već tvoje nije. Ja. Ali zadovoljština je tu. Tako je. Hvala vam na sudjelovanju u emisiji Književnost u Eteru Internet Radija Srijema malo sam se na početku uplašio kad se rekao književnost, a da <laughs> ovo što ja radim književnost, <laughs> uvijek čovjek se neko dvoumi, jel? Pa evo, hvala što sam me se sjetio i pozvao, jel? Do iduće zgode, jel? Nisam nikada recitirao svoje pjesme, prvi puta sam sada. Ovo je bila ekskluziva, da. Hvala i vama, štovani slušatelji. Emisiju uredio i vodio Jure Hrvoje Bičanić, tonski realizirali Darko Bušnja i Robert Pavelić. Do slušanja, za kraj, dobro jutro, Vukovar Divni. Sa Dunava podiže se tama Plava zora najavljuje nam Moja duša zatkana od snova Tebi grade 你把年轻。 Ona naczego lubica piti.